Tuo pačiu metu atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėjiečius, kurių kraują pilotas sumaišęs su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems, ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėjiečius ir todėl taip nukentėjo? Anaip tol sakau jums. Bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite arba anie 18, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siluamo tvenkinio ir užmušė. Jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus? Nesakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Jėzus pasakė palyginimą. Vienas žmogus turėjo savo vynuoginę pasisodinęs figmedį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jame vaisių bet nerado. Ir tarė sodininkui, štai jau treji metai, kaip aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam dar žemę alina. Anas jam sako, šeimininkė palik jį dar šiais metais. Aš jį apkasiu ir patrešiu, rasi jis dar duos vaisių. O jei ne, tada jį iškirzdinsi. Šabo dieną Jėzus mokė sinagogoje. Čia pasitaikė moteris, 18 metų kenčianti nuo lygos dvasios. Ji buvo sutraukta ir visiškai negalėjo įsitiesti. Jėzus pamatęs pasišaukė ją ir tarė, moterie, esi išvaduota į savo lygos. Jis uždėjo ant jos rankas, toji bemat atsitiesi ir ėmė šlovinti Dievą. Tada sinagogos vyresnysis, supykęs, kad Jėzus gydė šabo dieną, pasakė miniai. Dirbamos yra šešios dienos, ateikite jomis ir gydykitės, o ne per šabą. Viešpats jam atsakė. Veidmainiai, argi kas iš jūsų netriša šabo dieną nuo ėdžių savo jaučio ar asilo ir nenuveda pagirdyti? Argi šios Abraomo dukters kurią šetonas laikė sukaustas jau 18 metų, nereikėjo išvaduoti iš pančių šabo dieną. Jam tai kalbant, visi jo priešai susigėdo, o visa minė džiaugiasi šlovingais jo darbais. Jėzus kalbėjo, į ką panaši Dievo karalystė ir su kuo man ją palyginti? Ji panaši į garstyčios grūdą, kurį ėmė žmogus ir pasėjo savo darže. Jis išaugo į medelį ir padangių sparnuočiai susisuko lizdus jo šakose. Jis vėl tarė, su kuo man palyginti Dievo karalystę? Ji panaši į raugą, kurį ėmusi moteris įmaišė į tris saikus miltų ir nuo jo viskas įrūgo. Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę. Kažkas jį paklausė, viešpatie, ar maža bus išgelbėtų? Jis pasakė jiems, pasistengkite įeiti pro ankštus vartus. Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs. Kai namų šeimininkas atsikels ir užrakins duris, Stovėdami laukia jūs pradėsite belsti į duris ir prašyti, viešpatį atidaryk mums. O jis atsakys, aš nežinau, iš kur jūs. Tada imsite dėstyti, mes valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje, tu mokiai mūsų gatvėse. O jis jums tars, aš nežinau, iš kur jūs. Eikite šalin nuo manęs visi piktadariai. Tai bus verksmo ir dantų griežimo kai Dievo karalystėje pamatysite Abraomą, Izaoką, Jokūbą ir visus pranašus, o patys būsite išvaryti laukan. Ir ateis iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų, ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje. Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi, ir pirmų, kurie bus paskutiniai. Tuo pačiu metu atėjo keli fariziejai ir įspėjo Jėzų. Eik iš čia pasišalink, nes Erodas nori tave nužudyti. Jis atsakė jiems. Eikite ir pasakykite tam lapiai. Štai aš išvarinėju demonus ir gydau šiandien, tai darysiu ir rytoj, o trečią dieną būsiu visą atlikęs. Bet šiandien ir rytoj ir poryt aš turiu keliauti Nedara juk pranašui žūti ne Jeruzalėje. Jeruzalė, Jeruzalė, tu žudai pranašus ir užmuši akmenimis tuos, kurie pas tave siūsti. Kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus, tarsi višta savo viščiukus po sparnais, o tu nenorėjai. Štai paliekami jums jūsų namai. Ir aš sakau jums, Jūs manęs nebematysite, kol ateis laikas, kada tarsite, garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu.